Oh, yeah. Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau. Saio hontan, Islandiaren kasu famatua aipagai izanen dugu. Ekonomista den Eder etxibarri alagun... berriak atala? Joan den hilabeteko zonbait berri. Abiadura hondiko trena aipagai izan zen azken aste horietan, erabilgarritasun publikoari buruzko inkestaren emaitzekin. Inkestaunen emaitzak sorpresa osoan bat izan ziren, proiektuaren aurkakoek astapenetik zituzten argumentu berdinak hor agertzen bait ziren. Adibide batzuk, aitortzen dute abiadura hondiko trena aberatzen minoritate batentzako egitura bat dela, hots biletaren prezioa baino abiadura hobesten duten populazio bat, hiri handietan bizi eta irioien artean laster garraiatu nahi duena. Azpi marratzen dituzten arazoen artean, azpiegitura oso pisua eta bere errentagarritasun ekonomikoa oso txarra dela, material beharra eta kutsadura oso handiak eta gaizki aztertuak direla, laborantzan eta baso ere muetan ondorio txarrak ez direla aski kontutan hartuak, oizko garraioak, jarduerak, bazterrak eta ekosistemetan etendura handiak eta konpentsa ezinak sortuko liratekela, populazioa orokorrean kontra dela, HTR alternatibak ez direla aski aztertu, finantziamendua ez dela ziortatua eta bar. Azkenean, inkestak proiektuaren aurkakoen argumentuekin ados izatea garaipen handi bat da eta argumentu bat gehiago gure diru publikoa proiektu ero hortan ez botatzeko. Hain zuzen, bizimugimenduak kanpaina bat bultzatu du, Baiona Angelu biarritzeko iriguneak AHT-ren zat aurreikusiriko ogoita sei milioi berreskuratzeko eta irigunean autobus zerbitzuaren zat erabiltzeko. Hori liteke gure diruaren zentzuzko erabilpen bat jende arrunten eguneroko garraio merkeagoen zat, gutiago kutsatuz. Eldu diren astetan kanpaina horri buruzko informazio gehiago eta maiatzaren ogoita marrean ekintza bat, seetasun gehiago ondorengo emankizunean. kizunean. joan den irabeteko aktualitatean, ere, azpimarratuko ditugu, biziren tokiko taldean, hainbat eh, ekintza, hasteko bizi beroak eraman du, garaioari lotua den ekintza bat, zer izan da zehazki, eh, maulen, aldarrikatu dute, eh, molde parodikoan, antzestuz, txirindula bide baten uh, ofiziala. Bertan beraz antzestu dute prefeta, autetxi handi eta tokiko autetxien itzaldiak eh, antzestuz. Beraz, uh, eh, zei alzen, maule goiti ideki behar nitaiken bide uh, berde baten uh, inaugurazioa. Azpimagazekoa da inkesta bat egin dutela hauteskundetan aurkezten ziren hainbat auta gehiair galdeginez ze alternatiba proposatzen zuten autoari siberoan eta eh, proiektu horri buruz beraz ere beren iritzia hoiek guztiak eh, aurkeztu dituzte txosten bat eginez biziren webgunean aurkeztu ada hori guzia esplikatzeko badirla beste bide batzu ahatxetetik eta eh, autoetarik autoetarik eh, urguntzen doazenak militantak biziki baikorki bururatu dute ekintza hori bideo eta txostenak eskuragari bizimugi puntu egun. beste berri bat, barnekaldeko bizi eta bizi siberoak haintzina eh, eraman dutena, aurtengo korrikan bizik erosi du bere kilometroa Euskararen sustengatzeko, kilometro hori zen Oskaseko lepoan, berrogoita mabos kilometroa, Hor ere, itzorduan parte hartu dute bai Siberoko eta bai eh, Barnekaldeko hotz Basenafarroko kideek giro ezin hobean aipatu da, beraz, eta sustengatu da Euskara parte hartuz, eh, korrikaren kilometro hortan, iniziatiba biziki ona, topa, topatzeko beste parada bat izan da hor ere, eta Euskaraz ingurumena eta arlo sozialean ere mugintzeko okasune bat. Basen Afarroa eta Siberua aipatzen zinituenez, eh, mendialdeko oianaren baliabideak aipatuko ditugu. Arabako iparrean, Aramaio udalerriak bere energia faktura murriztu nahi du, eta hortarako e, eh, tokiko baliabideak erabiliko ditu. Hots, egurra, eh, jonden mendea arte betidanik erabilitako energia iturria. Energia hidraulikoa, eolikoa, eguzkiarena eta biomasarena aztertuta, Konturatu zen, azken hori egurra zera aramaiorako egokiena eta gainera tokiko garapen ekimenen oinarrirat gehien hurbiltzen zena. Abantaila hainitzatxe mandiozkate, herrian eh, berotasuna sortzeko energiturri agorte dela, garbia, merkea, laborarientzat bertze aktivitate bat sortzen duena, eta gainera eh, lanpostuak sortzeko aukera ematen duena. Erritik kanpo gauzatu diren esperientziak ezagutu dituzte, Aramaion eh, jarri beharreko azpiegiturak basoen egoera eta ustiapenari buruz azterketak egin dituzte, eta ondorioztatu dute udalerriko basoetan, bai publikoak, bai pribatuak, biomasa bidez energia nahikoa sortzeko baliabideak dituztela, baso jabeak proiektuan interesa dutela, eta Aramaioko errigunean neurri lantegi bat egiteko baldintzak betetzen direla. Ondotik, erabaki zuten biomasa bidezko energiarako azpiegitura landu eta lehen fasean errigunean ezartzea, bigarren fase batean ezarriko lukete baserri auzoetan. Lapurdiko barnek aldean, basen eta siberuan, arramaioko ezaugarriak dituzten hainbat udalerri ditugu eta paradaliteke olako azterketa bat egitea, betiko energi iturri hori berriz plantan ezartzeko, beroketa fakturaren presioa gutitzeko eta haien neurrian eh, klima aldaketari aurre egiteko. Eta lehenago abiadura handiko trena aipagai ginuenez, horri buruzko kantu batekin segituko dugu, eromena abian dut taldearena. Korrote handiko adarrak alboetan, eromena abian abiadura bizian, garapena ezin ase beti eta beti goxe, denborari irabazten dioguna, denborak irabaziko digu. Segitzen dugu bizirik emankizunarekin eh, Euskal Irratietan eta guain zorraren gaiarekin eh, eh, elkarrizketa berezi bat Islandiarari buruz, eder e, Etxebarria ekonomistarekin. Islandia ipar Atlantikoan dagoen eh, ugarte hori, e, ipar Euskal Herriak bezara irureun eh, mila biztanle inguru dituena, baina egoera oso ezberdin bat, e, bide naturalei dagokionez eta egoera sozialari dagokionez ere, eta hemen ez bezala ez dute tokiko laborantzarik, aldiz biztanleko energiako puru handia, eta justizia sozain mailan e, aberastasun tarte guti. Azken urte horietako krisiarekin ainetzen dugu Islandiaz eta entzun dugun guztiaren artean argipen piskate emateko parada izanen dugu ederretxe barriarekin. Azteko, e, eh, kontaiguzu piskat eh, Islandiaren historia independentzia lortu zutenetik, zeintzuk izan ziren e, inka edo etapa nagusienak? Bai, azteko Islandiak independentzia lortu egiten du mila bederatzerun eta berrogeita laugarren urtian... Independentzia lortu eta eta gutxira haiek eh, konturatu egiten dira nahikoa baliabide ez dituztela eta e, orokorrean e, aberastasun gutxiko herri batean bihurtu izan ziren. hori dela eta oso famatua da Islandian askotan jaten zuten marrazo marrazo ustela, ez? Orduan, eh, bere lehen zatia, independentzia lortzen duenetik eh, lehen berrogei, berrogei eta marrurtoiek nahiko gogorrak izan ziren Islanderentzat. Eta orduan hori Islandiarrek e, garai batean beren burua izendatu zuten munduko herri zoriontsuena, txuena lehenbiziko fase zail hori pasata gero. Eta zertan oinarritzen zen zoriontasun hori eta zein ahulezi zituen berroa da? Aldaketa batez ere, laerogeita gaita margarren amarkadan dator, Eh, laro gehi garren amarkadan munduan liberalismo olatu bat zabaltzen da, batetik eh, Thatcher e, Andrea Gagu erresuma batuan eta Rigan estatu batuetan, eta Islandia ez da mm, olatu horren salbuespena. salbo espena. Gauzakorrela, laro gehi Garren amarkadan Islandiako gobernuak erabakitzen du, e, orain arte ondasun publiko bezala zeukaten arrantza privatizatzea. Nola erabakitzen du hori? Bueno, ba, garai hartan arrantza, bere uretan arrantza egiteko eskubidea zeukatenen kuotak ezarriz. Kuotak esku pribatutara pasatzen dira. Eta beraz, iriste da momentu bat zeinetan enpresa transnazionalak arrantza munduan ibiltzen direnak nahikoa interesea aurkezten duten Islandiako uretan. Orduan Islandiarrak hasten dira haien kuotak saltzen, alokatzen edota hipotekatzen. Orduan hori da lehen urratsa, lehen urratsa ba Islandiarrentzat aberastasuna herri barruan ah, sartzeko, bai? Hori izango litzateke lehen lehen zutabea. O, asko lagundu egin zuen ere 93garren urtean, 94garren urtean Europako gune ekonomiko librean sartzea. Horrek e, arantzel asko desagartarazi ez, baino asko murriztu egin zituelako, eta beraz Islandia orain arte e, hain baztertuta egotetik, pasa izan zen e, Europako merkatuan ba, bete-betean sartuta gotera. Baina jauzirik importantena etorri zen 2000 garren urtetik aurrera. Hau da, lehen eipatu izan dudan bezala, arrantzatik zetozen e, kapital berri hoiek ateak zabaldu zizkion orain arte banku publikoak eh, ziren e, ziren bankuei, eta beraz gobernuak erabaki bat hartzen du, garaia eh, horretera arte zeuden bi banku publiko privatizatzeko orduan, salmenta gauzatzen du, eta Islandiarrek gainera nahiko argi daukate e, salmenta horiek ba, e, eh, independentzia lortu zutenetik bi familia politikoentzat e, pasatzen direla. Oda, banku bat familia politiko batentzat, eskuindarrak zirenentzat, eta beste banku bat e, ba, bueno, ba, ezkerterrentzat. E, geroago beste hirugarren bat sortuko zelarik. Orduan, hemen aldaketa burtitza da. Zen garai horretar arte bankuak publikoak izan zirenean e, negozio tradizionala egiten zuten, hau da, Islandiarren aurrezkia hartu eta benetako ekonomiarekin lotuta zeuden aktivitateak finantzatu egiten zituzten, baina esku pribatuetan erori zirenetik aurrera hasi ziren ba banka tradizional alde batera utziz eta mm, banka basati bat egiten. Nola? Bueno, ba mm, hiru ezaguarri importante daude, bata da oso kapital gutxirekin ekoiztuak direla, oda oso diru gutxi jartzen dute akzionistek. Deposito gutxi ere bazeuden, ze Islandiako lehen ipatu izan duzun bezala Islandia oso herri txikia denez, ez dago nahikoa dirurik hainbeste deposito sortzeko, eta beraz, hirugarren batek uzten zion dirua. Nor, ba, finantza merkatuak. Finantza merkatuak. Eta mena, hasi izan zen, esango dugu kreditu orgia baten antzekoa, eta eh, garai hartan, orokorrean, finantza merkatutan, gogora dezagun 2000 garren urte, teari buruz hitz egiten ari garela, ba garaio osonak zirenez dirua barra barra lortzen zuten dolarretan, eurotan, norbeiak koroetan ez dokaten inengo arasorik. Hm? Mm? Ordun hori da pixkat, e, bueno, ba, bi, bi urratsak dira. Eta gero irugarren bat egon ziren eh, egiteko zorian eta azkenean atzera bota izan ziren eta hain zuzen ere da lehen ipatu izan duzun bezala baliabide naturalako da energia geotermikoa eta hidrikoa baina privatizatze prozesu baten delarik orain ipatuko dugun eh, haustura e, etorri eta beraz bertan bera geratu zen. Ados, eta orduan hori, e, aipatu duzun bezala orduan, e, zoriontasun hori piskat oinarri nahiko auskorretan zegoela, eta kreditu orgia eta gero krisiko garaia etorri zen, eta aipatu piskat krisiko garai hori nola, nola lortu zuten gainditzea. Ze, hemendik ainitzen zundugu hori Islandiarrek zorraukatu zutela, bankuak erortzen utzi diru publikoak salbatu baino eta lortu zutela bakarrik jenden eh, aurrezpenak salbatu, eh, entzun dugu konstituzio berri bat egin zutela, e, krisiaren errudunak kartzelan sartu eta bar, eta ordan urrundik ikusia agian gauza hoietarik batzuk bizkat mitifikatzen ditugu, eta mm, elementu hoien artean zeintzuk diren eh, egia eta zeintzuk mitifikatua jargitzen aldi guzun bizkat. Bai, noski saiatuko naiz. Bo, zure kalderari irantzun baino lehenago, importante da jakitean zein herriaren egoera, benetako austura hori pasatzen danean, ez? Lehenen aipatu izan ditudan bezala, kreditu orgia horrei esker, bankuak asko hasi eta eta sortze urtean, e, gehituko bazen itu, banku horiek guztiak zeukaten eh, aktiboak, konturatuko zinake, eh, herriak sortzen zuen abera estasunaren alako amalau, zirela. Mm? Orduan, ze pasatzen da, ze pasatzen da austura hori emateko ez? ba, bibia eta sortzigarren urtean Lehman Brothersen porrota dela eta finantza merkatuetan gelditze bat ematen da, eta beraz, e, bankuen artean, dirua ez da lehen bezala ematen. Orduan, Islandako bankuak hasten dira arazoak eukitzen, lehen hain errez lortzen zituzten kanpotik zetozkion maieguarik, e, eh, jasotzeko. Orduan, Testu inguru horretan, haiek saiatzen dira, zituzten aktiboiek saltzen, baino ez dute lortzen. Orduan, sistemak porrota egiten du. Orduan, Lehman Brothers porrotara juten denetik amarregunetara, banku sistema osoak porrota egiten du, burtsak bere balioaren euneko larogita amarran kaldu egiten du, eta dibisa, izandako koroa, euneko berrogeita marreko balioa galtzen du, bai eurorekiko zein dolarrekiko. Orduan, hori da, egoera, eta orain bai hasiko nahi zure galderari erantzuten. zuten. Horren aurrean parlamentariek erabakitzen dute gobernuarekin batera noski, erabakitzen dute larrialdi nazionalaren legea e, eh, aprobatzia. E? Bai? Orduan, larrialdi nazionalaren lege horrek hainbat e, puntu ditu, nahi bauzu banan-banan jungo gara jakiteko zentzuk ziren eh, punturik importantenak. Lehenik eta bain, batzartzen direnean argi eta garbi daukate, e, Islandia bezalako herri batek ezin duela bere banku sistemaren zor erraldoi hori pagatu, beraz hori esaten dute, hasiera batetik ez, ez dugu ginko, Eh? Sortuko zuten gero banku toksiko bat likidazio prozesu batean eh, sarteko, baino hiru guzti importante zituzten. Bata, erreskatutu bar dugu gure banku zentrala, gure banku zentrala, izlaindako banku zentralak ez zokan dibisa gehiago, eta lehen aipatu izan dudan bezala, izlaindako koroak bere balioa, ere importante baten galdu gintzuen. Orduan, 2,5 e, miliar euroko mailegu bat e, datorkio dolarretan, bere banku zentrala salbatzeko. Beraz, lehen erreskate publikoa. 2,5 miliar euro. Eta gero beste bi importante. Zer egin sektore domestikoekin, hau da, zer egin Islandiarren aurrezkiekin, eta zer egin gure e, bankuek Europako zenbait herrialdeetan e, zuten aktivitate horrekin sektore domestikoari buruz esaten dutena da, guazen, Islandiarren depositoak salbatzera, soilik depositoak, oda, Islandiar batek bono bat edo akzioak baldin bat zituen, dana galdu zuen, baino depositoak guazen salbatzera. Eta horretarako egiten dutena da, banku berri bat sortu, zeinetan deposto guztiak sartzen dituzten, eta horrekin batera aktibo sanoak. Bai? benetako ekonomiakin lotura zuzena daukaten aktiboak. Eta, Zein da falta dana? Ba, estatuak diru publiko bezala banko egiten sartu zuen dirua. Beraz, e, eh, badara mazkigu bi erreskate. Banku zentralarena eta bestetik sektore domestikoarena. Baina, irugarren puntu hori, hau da, larrialdi nazionalaren legeak zaukan irugarren puntua, zan zeregin e, eh, batez ere ice safe, deitzen zan e, bankuak Ingalaterran eta Holandan lortu zituen depositoiekin, zeregin hoiekin. Bueno, parlamentariak biltzen dira, gobernu ere bildu egiten da, eta esaten dute, tira, diru itzuli behar diegu. Diru itzuli behar diegu, irudi positibo bat eman behar dugu, baina e, urrengo asango diegu. Zuek izango zarete, zuek izango zarete, banku horren lehen, lehen kobratuko dutenak, baina orain ez dakogu dirua, bueltatzeko. Itxoin zaitezte, banku horiek likidatu arte, Eta lortutako diruakin guk uste dugu euneko larogeita marra edo euneko euna ere berreskuratuko duzuela. Ordon, irugarren puntu hau da, benetan, Islandiari arazoak sortarazen dizkiona, ze ingalaterrak eta, eta holandak ez dute begionez ikusten. Eta ingalaterrak eskatzen dio, esperski eskatzen dio Islandiari, bere depositantekiko zorra zor publiko bihurtzea. Zor publiko bihurtzea. Orduan, Ingalaterrak olako zerbait egiten dionean, eta gainera, Ingalaterrak eh, Islandia terroristen zerrendan sartzen duenean eh, Islandia herri bezala, gobernuak badirudi oniritzi ematen diola hori zor publiko bihurtzera. Eta jendeak jakin dezan zenbateko zorra zan, kalkulatu egiten da, Holandan eta Ingalaterran banku honek hartu zituen depositoak 3,5 miliar eurokoak zirela. Hori pixkat zifra ezagun, ezagunago batean jartzeko, hori hori izango delitzateke Islandiako barne produktu gordinaren euneko hogeita mar. Hora, euneko hogeita mar, beraz, kristona zen. Hala ere, gobernuak, gobernuak parlamentuan erabaki zuen hori zor publiko bihurtzea. Eta hor hasi zen gizartan erantzuna. Gizartari esan zizaionean, zor publiko bihurtze horrek familia bakoitzari, Islandiar familia bakoitzari berrogeita sortzi mila euroko zor bat suposatzen ziola, orduan asiziran parlamentuan borrokatzen. Horren kontra. Tarte horretan, presidentea, e, Islandiako presidentea, presidentea da beti ere Islandian azken hitza daukana. Naiz eta parlamentuak zerbaiten alde egin, presidenteak dauka azkenitza, zerbait sinatzerakoan. Presidenteak e, uko egiten dio lege, horren hirugarren puntua sinatzeari eta beraz gobernuak erabakitzen du galdeketa bat egitea. Ja, zor publikoa bihurtu bartzen edo ez. Beraz, lehen galdeketa bat egiten da, eta gizartari jarri zizteizkion e, baldintzak onakoak ziran. Ama bost urtera hartutako maiego bat, euneko bost koma bosteko interesakin galdeketa egiten da, eta Islandiarren uniko larogita marrek ezkoa, ematen diote, erreskate plan horri. Bigarren saiakera bat egiten dute, bigarren saiakera horretan baldintzak ziran hogita mazazpi urtera igotzea epemuga, eta interesa uneko irura geistea. Galdeketa horren emaitza berriz ere ezezkoa, kasuntan euneko irurogoiko babesarekin. Eta beraz, gobernuak galdeketa horren emaitza errespetatu egiten du, Eta beraz ez da pagatzen, ez da zor publiko bihurtzen. Eta ordun bai, inkalaterrak bi gauza egiten ditu. Mantendu egiten du Islandia terroristen eh, zerrendan, eta EFTA, European Free Trade Association dela, Europar Batasunarekin batera lan egiten duen gune ekonomiko bat, EFTAk daukan epai maira eramaten du Islandia. Hm? Eta beraz, Horea pixkat lehen galderari erantzunez, ze zorzati salbatu zen, mhm. eta, ah, eta zerrez. Eta ikusten da txantaje desente egiten hori dela ere Inglaterra horrekin, alde batetik erreferendumaren emaitza errespetatzen duela, baina bertzeletik bestelako neurriak hartu ba, herrialde terroristen eh, zerrendan eh, Islandia utzi eta gero ba, auzitara eraman. Eta hori, orduan, e, konstituzioari buruz, e, ze, ze pasatu da hori entzun dugu ba, Islandiarrek konstituzio berri bat egin nahi zutela krisionen ondotik, zer egin zuten berez? Mhm. Bo, honen artean, 2008 garren urtean, hasiera batean, hasiera batean, Ingalaterrakin zaukaten zorra salbatzaren alde agertu zen presidenteak bere kargoa uzten du, eta hauteskunde batzuk daude. Hm? Hauteskundu eskundoietan orain arte irabazi ez zutenak, e, eh, sozialistak eta berdeak irabazten dituzte eta horrekin paralelo sortzen da gizarte barruan ba konstituzio berri bat iraztearen eh, autua. Haiek uste dutelako berrogeita lauko konstituzio hori e, eh, zarkituta geratzen dela, eta ez diola erantzuten herriak momentorretan a, ah, dituen erronkein. Eh, eta eh, batez ere nahi zen, haizu, guazen konstituzio bat berri bat egitera, gertatu zaigun hau berriz ere gertatu zadin. Orduan, prozesu horrek trabaztaraba, eh? bi bat urte irauten, irauten ditu, iruren bat pertsona edo osatu zuten e, konstituzioaren e, idazkera prozesua, haiek ustez zuten garai, garai horretan gobernuan zaudenen babesa zutela, baino zenbait detailetan ikusten zuten haien babesa etzala hain, hain, hain argia. Mm? Konstituzionek bi urteko ibilbide egiten du, eta nahiko atxikimendu lortzen ditu, baino puntu bat, puntu bat ikutzen du zeinak ja politikari guztien eh, kontrako, kontrako mm, babesa lortzen, lortzen duela. Eta hori da baliabide naturalen puntua. Lehen ipatizan izan dugu politika liberalen lehen urratxean, arrantzaren privatizazio laro gita margarren urtean. Eta konstituzio berri honek nahi zuen azan, baliabide naturalak berriz ere herriari bueltatzea. Baina hor interes <laughs> handiak zeuden, bere garaian, bere garaian arrantzakotak e, eh, lortu izan zituztenen izenean, eta beraz lortu egiten dute, ba, konstituzio hori sekula parlamentuan aprobatua ez izatea. Eta beraz, herri konstituzio bat izan bartzana, uh, ah, bertan bera geratu zen eta ez du sekula argi ikusi. Azuz, eta mm, azken, azken putu bat hortaz, pardon, ba, konstituzioa ikusi dugu nola interes pribatuen e, eh, presoaren gatik baztertua izan zen, eta irugarren eh, azken puntu bat e, hemen, hemen asko entzun duguna Islandiari dago kionez, krisiaren errudunak eh, edo mm, banku zuzendariak edo politikariak etzen oso garbi, baina errudunak kartzelan sartu omen zituztela. Hori egia da edo nola da? Egia da eta ez. Hau da, banku publiko hiek privatizatu egin zirenean, lehen aipatu izan dut bi familia politikoen artean artean banatu izan zirela. Ordon, 2008an e, hori gertatu baino lehen, agintean da banku hoien e, buru zirenak diru asko ateratzen eta izandatik kanpora eraman zuten eta hasira batean herrian geratu izan baziren ere askok ikusita, ikusita Islandiako gizarteak ematen zion erantzuna krisiari, erabaki izan zuten herritik alde egitea. Ordun, gaur egun badaude bi bankoien 60 bitarteko zea zuzendari Interpolen eh, Interpol eh, atzean dabiltzela eta gero ba, badira bai batzuk eh, Londresen bertan harrapatuak izan direnak eta kartzelan 6 ilabete pasa izan dutenak. Orduan bai, batzuk gartzelaratuak izan dira, baina ez dakit banik uh, kreditu urgioaren bitartez Islandia bezalako herri txiki bat porrotera eramateagatik sei hilabeteko zigor gartzela betetzea benetako justizia egitea ote den. Ba, ba ikusten dugu ba, hemen batzuk eh, gauza, gauza gutxi egiteagatik e, urteak pilatzen dituzte kartzelan, ba, ikusten da, ba, justizia nahiko, nahiko berezia dela. Orduan, bueno, ba, zure adieraz, mm, adierazpenekin eta esplikazio horiekin ondo ikusten dugu Islandiaren errealitatea ez dela hemendik batzuk amestu bezala, eta e, ikusi ze, bora, ze, pasatu zen privatizazio horrekin eta, eta finantza zirkuito horiekin, ongi azpimarratzen duzu ba, ekonomiaren e, bertokiratu beharra, eta e, finantza ere espekulazio zirkitu, zirkuituetatik e, ateratzeko beharra e, ekonomia sendoago eta, eta iraunkor, e, iraunkor bat egiteko. Hoietarik e, tresna bat dugu hemen Euskal Moneta, e, kantuaren ondotik aipatuko duguna, eta, bueno, mementuz e, Islandiari buruzko esplikazioekin ba, eskerrak ematen izkizugu eder. Zuei eta segituko dugu bertze eh, kantu, kantu batekin, orduan dirua zorra eta bere ondorioak aipatu ondotik, sutagar taldearen agur jauna kantua entzunen dugu segidan, itzoiekin hasten dena, hiltzen uzten gara berasten, jainko bakar horreri otoitze ginez, beti dirua. orduak. Atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Lehenago aipatzen ginuen e, hori finantzia sistema ekonomiaren bertokiratzea eta euskal moneta. Eta justuki elkar, e, euskal moneta elkarteak hilabetea e, astapen untan e, jakinarazten du e, txartel magnetiko bat sortuko dela e, euskoz modu elektronikoan ordaindu ahal izaiteko. Ila bete honetan, txartel horrek izanen duen izenaren eta sorkuntza grafikoaren autatzeko bileiak eta plantanez hartzen ditu. Parte hartzeko deialdia apirilaren iruan hasi da eta amabortz arte iraunen du. Ondotik, boska bidez autatuko dira. E, izena Euskal Monetaren Biltzar Nagusian autatuko da, elduden irapigerren uh, e, emezortzian. Biltzar hortan sorkuntza grafiko proposamenak erakutsiko dira ere bai. Sartelaren diseinuaren zat, kontudan hartuko diren bozen erdia Eusko erabiltzaileena izanen da. Hortarako, errezibituko duten mezu elektroniko bidez jaso imprimakia betez, edo aldagunetan bozkatzen halko dute apilaren emezortzi eta oitamar artean. Bozen bertze erdia, Euskal Herriko profesionaleko osatu epaimai batek emanen du, alanura laborariak, ofizialeak, saltzaileak, hainbat elkartetako kideak, sortzaileak, berez, eh, heldu den maiatz astapenean bozkatuko dute. Eta lehiaketaren emaitzak aurtengo herri urratsegunez jakin dira. Euskoari lotu aktualitartarekin bukatzeko, gogona txikitzeko egun garrantzitsu bat da beraz apilaren emezortzia, goiz osoan ustaritzeko lapur digelan iraganen den biltzar nagusia dena irekia izanen dena. Bizi, mugimendu altermundiarista bat da, lanean ari da justizia soziala eta justizia klimatikoaren ahloan. Urtere bezala, maiatzaren lehenean, umorea eta irudimen alagun, desfilatuko dugu. Aurten, lanpostuak sortuko eta sortzen dituzten aterabide zehatzak aurkeztuko ditugu aldaketa klimatikoari. Beraz, aurtena, tema izanen da bertokiratzea eta enplego klimatikoa. Gaia zehazki izanen da ipar euskal herrian enplego klimatikoen sortzea. Hori manifestaldi alai eta aldarrikatzaile batekin eh, pasatuko da, ostirarean, maiatzaren batan, bai honan, itzordua zehazki finkatua da, ameketan, san espirituko zubiaren puntan, tren geltokiaren aldean, gero jakin ezazue, aurten, beste egun natik landa asteburu baita, manifatxik landa, zintzur bustitzea, baskari errikoia eta kontzertuak tonerlie karrikan. Bizirik, bizi mugimenduaren apirileko emankizun hau bururatu da. Entzulei izordua finkatze dauzuegu, maiatzaren amaikean astelenarekin erratxeko zazpietari goiti. Anartean, berri gehiagoren zat. Gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.